Një, dy, tre, katër, mirëmëngjes, mirëmëngjes, oh, mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Mirëmëngjes, hello është, uh, Koha tanimë e dashur për ta çelur edhe për ditën e sotme 7.00 në këto minuta është Data 17, po 17 mhm. maj, gëzuar 17 maj Është dita kur Elsa u takua me Fredin në po patjetër. Fix. Në mitologjinë e pallatit 176 i përbotshëm tanimë edhe si thua është penetruesi i kulturës popullore në Shqipëri. Okej, se po edhe në diasporë. E jo, po dëgjoj shumë mirë, vazhdo ti, pse të fundesh? Tarararaj. Tarararaj. Ha pra çfarë 17 maj e pyet ajo atë dhe ai që Dhe ai që kruan pak kryet Në mos është lindje, si tha Nuk është lindje pra Në mos është lindje është rënie mm. Diçka tjetër është dita e rënies së, së ëmës së Zeqes nga Maja e Thatë po. Po sot është 17 maj ditë e enjte Po, dhe... se për pak po dyshoj Jo, jo Si mesi i javës. Po, po afrom po shkoj se shikoj. Është koha shumë e bukur sot. Ka dal dielli e të gjitha këto gjërat e mira që janë pranverë. Nuk është dita më e rëndë e javës, që është e hëna pa diskutim, ajo është ku bie gjithë, si thua. Gjithë pesha. Pesha psikologjike sot është është okay. Sot është një ditë për ta marrë shtruar, për të ardhur në punë ngadalë. Për ta menduar dy herë rrugës do vij s'do vij mund të mos vij ore se kam punë tjetër. Ja para dy hapa mbrapa. Ec. Një. Dardha dardha. Kështu që, por ne ja ku jemi si çdo ditë tjetër, edhe në ditën e sotme më ka zënë dielli. Po pra, do të Duhet të uh, përdorur SPF i rrepës. Po. Duhet, është i domosdoshëm në këtë periudhë. Tani e tepër vonë. Të ka zënë. Më mirë mos të zë. Mund ta ruash nga po. më tutje pak. Po nuk e bëj dot vetë, nuk e nuk e di, nuk është se kam atë rregullsinë mendore që të marrësh. Po ti thjesht merre me vete se ndihmojmë ne. Çfarë do të ndihmojmë? Ja, po, që të ta lyejmë fytyrën. Po, kështu. Shtrihem mund të këto të S'ka nevojë, ne nuk shtrihemi kur e lyejmë fytyrën. Po prandaj po them pra. Ia kemi marrë dorën. E bën në këmbë zakonisht. Faleminderit Goca. Të lutem. Kështu që vetëm sill kremin unë. Po. po po. Për të tjerët mendojmë ne. Kështu. Ëh, nuk e di si ruheni juve çuna. Ose s'dini fare ose çfarë? Apo prodhon lëkura SPF vetë. Vetëm hi e blen. Qoftë se ha kastraveca thot ai, mm -hmm. mund ta çoj deri në 45. po zakonisht e prodhoj 30, edhe të mbron shumë mirë. Me ushqime këto. Është dhe mjekra. Qoftë se ha të thata më bie në 15, po më poshtë nuk ka, kështu që je gjithmonë i mbrojtur. Në një farë mënyrë. Edhe mjekra mbron, po sigurisht është pjesa që s'ta zë dielli. Tam. Se s'të mbron ballin Natyrisht po Gjysmën e fytyrës po të paktën Nejse Po duhet të ruhesh nga këto Sepse çfarë shkakton? Shkakton uh, Njolla Njolla në lëkurë edhe të tjera gjëra Edhe rrudha të Dhe rrudha të hershme Rrudhat e Jerit zakonisht janë të mimikës Ne qeshim shumë Jo, dhe... e shkakton edhe dielli A thua, ne po u shkrim duke qesh po, pra. Na janë bërë shumë dielli E shkakton edhe dielli, Olta Në momentin që lëkura nuk është e hidratuar Nuk flas për vete Jeri. Po le të flasim po edhe. I kam nga buzëqeshja. Po Sigurisht, po ti jeri nga merr vesh kaq kaq mirë nga po, dermatologjia maskullore. A e dini se si jam bërë? Është vërtet është. Informacioni që kam gjetur. Pra çfarë duhet të bëjmë mirë, çfarë duhet të bëjmë për lëkurën? Kremi është shumë i domosdoshëm. Kremi mbrojtës nga dielli. Kremi edhe mbrojtës nga dielli. Nuk jo. të zhburrëron, kjo duhet të thënë, është se mos jo. të zhburrëron, se po që nuk e dua. Po s'ka gjetur kremi. Ashtu. Më mësoni kështu se kështu thoni juve po. Yeah, në subkonsciencën tuaj pastaj kështu flet fare, e ke parasysh? Jo, po nuk e kemi atë problem. Dakord, okay, kjo një dhe e dyta, ça të mirash të tjera ka, meqenëse të zhburrë rroga. Ky s'po fajë. Pra. Jo se realisht shumë njerëz e kanë kështu që Tash nuk lyhet burri me krem. Tani njeriu duhet të kujdeset për veten edhe për të pasur një lëkurë sa më të shëndetshme. Dhe kjo nuk ka lidhje nëse je vajzë apo je djalë. Sepse organi më i madh është lëkura. Ashtu. Ta dinë mirë ata që e injorojnë. Mund të thuash edhe që e kam organin më të madh Top. Po, në këtë rast. Po. Kur e ke lëkurën e shëndetshme. Mm -hmm. Që është një plus. Se tjetri mund ta keqinterpretojë edhe, e ke vërtetë. po gjithsesi. 7 e 5 minuta miq të dashur sot në klubin e mëngjesit është e enjte. Data 17 maj. Dita kur uh, Elsa takoi Fredin, është edhe dita Ndërkombëtare ka një titull Kishte një titull të gjatë, por e thënë shkurt është dita uh, kundër homofobisë. Kundër diskriminimit. Po, diskriminimit në këtë rast dhe ta pranosh tjetrin ashtu siç është. Po. Edhe për fjalën homofobi do të duhet gjetur diçka sepse e ke jo, parasysh. Jo, ashtu ishte, e kishte. Jo, dakord, dakord, të qëndron termi. Mm -hmm. Po përfaqëson vetëm një grup. Homoseksualët se tani ngaqë është shtuar e ke parasysh janë GTI. Po, po gjithsesi janë. Emra, gërma të tjera. Duhet të thuash dhe këto apo jo? Kundra mm. transofobisë apo tjetër. Eterofobisë e kupton? Kështu që duhet të jetë një më përfaqësues se siç është ajo që thonë për shembull mos thuaj mankind. Mm. Për të thënë njerëzimi, po thuaj people kind. A ku di unë se çfarë? Diçka që s'ka men brenda sepse i dedikohet burrit, edhe ajo nuk mund të jetë që përfaqëson një grup edhe të homofobi, transfobi dhe bifobi. Pra, shikon. Ja e gjeta. Ah. Dhe prit se ajo listë do shtohet. Ka për t'u shtuar, po ndoshta zbulojmë vetveten. Kthehemi pas fan klubin e mëngjesit, pra është dita kundër homofobisë, transfobisë, bifobisë. Dhe gjithë fobive në përgjithësi un kam përshtypjen duhet të jetë edhe arankofobia që është për uh, merimanga duhet të jetë pjesa e saj. Ah. T'i kënaqësh të gjithë është një mënyrë e sigurt për të dështuar, domethënë. Mhm. Mm Sipas tij po. Edhe kujt ia dedikon këtë mm. frymëzim ieri? Të gjitha. Të gjithë duhet të kemi parasysh që jo dështakëve, por që nuk mund të kënaqësh të gjithë. E rëndësishme është të bësh atë që ti pëlqen dhe të kënaqësh veten. Ideja është po vrave, duhet të jeni së gjëra që hajde tani t'i kap të gjitha unë se Se është e pamundur. Sa pëlqejnë. Po. Absolutisht. E vërtetë është ajo. Kështu duhet mendojë dhe një kryeministër. Kështu mendon. Keni shumë hallet e ndara me politikën. Lori është, e keni vënë Lori është njeriu më politik nga ne ose që. Ndoshta jo më politiku po. Po. Që i pëlqen. E ka një kështu çik si me si me po. E ka një çik si me qesëndi si me tallje kështu. Që merret vesh Lori, bie. Kështu nis Blendi se pastaj përfundon në ministër a në deputet a në. Lori nëse do ishe një ministër. Nuk besoj që bëhet. Nëse do ishe një ministër. Po fantazo, se falas është. Le të fantazojmë një moment po. së bashku. Po. Cili ministër do doje të ishe? I cilit po e quaj me një fjalë të madhe shumë, dikaster. Unë vetë, unë, nuk më falni për ambicjet e ulta që kam, po nja dy muaj kulturës doja të rregulloj nja dy gjë. Një sekundë është, nja dy muaj, ministri i kulturës, po. të rregulloje nja dy gjëra. Një dy gjëra në vëmë. Me një gjë në muaj i bie që të rregullosh, po. sepse muaji i parë për një një gjë dhe një një kuptoj. Që angazhimi yt, po le të themi minimal kështu. Di që ka ministra që mezi shkojnë në shtëpi. Nuk di se. Fakti nga fillimi, muaji i parë, muaji i dytë, sa t'ia marrin dorën, po. Le të themi do bëjmë vetëm dy gjëra. Çfarë do bëjmë këtë muaj? Kemi kohë, jo që sot. Se e inter. Këtë muaj. Java e parë. Domethënë sa sa vjen, sa. Jo, thjesht ta mendojmë, mos e mos e shpreh. Ta mendojmë çfarë do bëjmë këtë muaj. E ke një ide të përgjithshme, mjafton. Okej, okay, hajde. Kam një drejt. Çfarë do bëjmë pra? Cila cila është gjëja që do bëjmë nga ah. mesi i muajit? Po do shifja njëherë kështu të hapja vende pune, shumë. Për këto artistët. Për artistët. Po do hapja vende. Do hapja vende pune. Do do i rrisja rrogat një herë se gjynah. Është bërë nami. Do t'i rrisje rrogat para se të hapje vende të punës apo do t'i rrisje gjatë hapjes vende. Do hiqja dietat një herë këto që merrnin aktorët. S'e di fare unë s'kam po aktruar asnjëherë, jam vetvetja. Hë. Gjithë shokët e Lorit gjithmonë do të shkruan. Do rregulloja shokët e mi. Muaj i dytë do rregulloja shokët, sa ashtu është. Do do vije kështu nëpër pozicione kyçe. Ishte ato të vjetrit, domethënë. Jo, muajin e dytë. Lori duhet të duhet të forcoje të tutë. Po. Në mënyrë që kur të biesh të kesh ku të kapesh, e kupton? Kesh një rreth. Aty të shkarkon kur Që që të vi ajo dita edhe thonë urime zemër. Po. Kur del, jo. Po, e di. E kupton? Do ta kesh atë. Se këta që s'kan krijuar rrethin, Rrin tani bëjnë motin nëpër Nëpër emisione Gati Olta? Gati Olta bën motin në emisionin tonë Miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit Le ta gjejmë pak si do jetë moti sot 14 gradë në këto momente 25 do jetë maksimalja për sot Dhe vetëm diell do të kemi Asnjë pikë shi. Po nesër? Gjithashtu moti i mirë. Është moti i mirë o Jeri. Faleminderit Olta. Sot dhe nesër edhe pasnesër. Pra. Shumë mirë bëuni gati miq të dashur sepse vera po vjen dalëngadalë, kështu që duhet që të edhe nxjeni nga një çik. Se fund fare s'ka ndonjë gjë të keqe po kape pak diell. Jo, jo gjë e mirë, është jo. normal. Jemi dalë nëpër qytet, më më më bëri sheshi Skënderbej. Kam përshtypjen se kur del aty aty duhet të shihë. Po. Jo, por kur kalon mes për mes, janë edhe ato gurët nga gjithë Shqipëria Jeri që Po patjetër. Ta hedhin diellin mbrapsht, se Shqipëria shndrin. Çdo cep të saj. Siç dihet, kështu që jo, realisht po të rrish në sheshin Skënderbej duhet të Si në çdo shesh. Kam përshtypjen unë. Se të ashtu. Të nxin, të nxin. Duhet SPF-i Dëgjomëni mua Për disa orë Hello Kështu, sot uh, do të flasim edhe për lajmet Ka pasur lajme shumta zhvillime Të jashtëzakonshme Ndërsa flisnim dje Ne në klubin e mëngjesit e këtu Oh, ho, ho Po them tani mm, Me, me turë për vetëm Zoti Agron Xhafaj i Pam Vëllai i ministrit të brendshëm Shkon në Itali. Oh. Fluturon për në Fiumicino. Iku domethënë. Por më parë se të shkonte në Itali kishte uh, dhënë edhe një deklaratë. Jo, kishte dhënë zërin në prokurori, kishte hedhur zërin siç themi në radio. Okej. Okay, Kur radio vijnë njerëz herë pas here për të hedhur zërin, ë uh, njerëz që duan të punojnë për të prodhuar ë uh, po themi reklama radiofonike. publicitet, ne e bëjmë atë po, patjetër. Dhe ë uh, dhe vijnë këtu dhe hedhin zërin. Mm -hmm. Kjo është një mënyrë kur e ke kupton dhe pastaj të përshtat ai si aktor në këtë rol, në këtë aktor më duhesh ti thotë e dëgjon një klient të tij ose thotë mirë këtë dua unë për produktin tim. Kurse ky e ka hedhur zërin në mënyrë që të kishin një zë krahasues me, me zërin që... e audiopërgjimit që u publikua nga Partia Demokratike një ditë ose tani po. më dy ditë më parë. Mm -hmm. Ky kur shkoi në prokurori tha shpejt se kam punë. Shpejt se kam punë po, edhe jam për nisje tha. Ku është? Shpejt në piko, shpejt në piko. 1 2 3 4, 1 2 3 4, test test. Mic check, mic po, check. Po thuaj që nuk jam unë pra, është zëri i gabuar. Madje unë nuk flas fare me atë dialekt lale. Ka thënë uh, Xhafa në prokurori. Çfarë janë të thonë këto valla. Çera unë ashua, a dukem si unë ai. Si me qenë Ramadan kafsha. E ke vërsysh? A ku diun se çfarë? Dhe kështu që ka hedhur zërin dhe ka ikur në Itali. Ku është paraqitur te autoritetet siç thonë tani nuk e di eksaktësisht, po presim në fakt që avokati që e ka shoqëruar të na thotë se çfarë çfarë ka ndodhur atje. Domethënë cili është fati i tij? Po shumë vonë e mori vendimin për t'u nisur. Po, vonë nga e keqja, sigurisht. Sigurisht. Ëh, uh, vjen e keqja hapi derën thonë. Po, po. Hapi jo, derën. Ose bëj për të parë. Sa njerëz po thonë që nëse Xhafaj si të thuash dha ose lejoi që vëllai i tij kërkoi vëllai i tij në një farë mënyrë, ka kërkuar apo jo? Mm. Po sigurisht. Ose ky ka ka thënë po iki unë dhe ky s'e ka penguar nga ana tjetër. Por nëse ai ka lejuar që vëllai i tij të shkojë tani të bëjë, sepse ai përballet me 7 vjet burg, nuk është shaka. Natyrisht. Ë, janë 7 vjet burg, është. Ai thjesht ka zgjedhur të jetë në burgun italian. Shteti italian mund të po. Është më mirë atje ditë. Gatuajnë mirë, Italia. Siç po thonim ti. Normal, vend parë italian. Siç po thonim dhe kuzhina italiane, por jo, s'është vetëm ajo, është edhe çështja që që mund të marrësh dhe ulje. Natyrisht. Për sjellje të mirë. Si tek po. Ka, ti shkon në Romë, skon, ti skon, ti skon, ti bëjnë. E pasë, po them që kur shkon vetë, që kur shkon po. vetë, të ketë një, ka një shpërblim për atë, për po, sinqerisht, unë erdha po. vetë, Tani ai thotë disa gjëra. Që s'duhen bërë këto llogari do. Po, duhen bërë e janë e kuptoj njeri, je shumë je shumë kështu ti do të ishe një prokuror i ri. Ti edhe ti kalon vetë. E kalon vettingun kështu me me gjithë ngjyra. A se di. Kjo do ishte realisht shumë e mirë sepse më pëlqen ajo. Është vonë po. Është mm. vonë, është me padëshirën e tij, po është nga e keqja se është janë kushte që u formuan kështu. Ëm, ehm, uh, ky thotë nuk kam qenë asnjëherë në një listë. Që të kem qenë në një listë uh, mm. të kërkuarish, nuk më kanë kërkuar. Thotë ai. Nuk më kanë kërkuar dhe dhe po shkoj po paraqitem tani se nuk ka pasur një interes nga shteti italian nuk eksaktësisht e kuptoj këtë për ta zbatuar këtë Po nga një anë Italia e shikon kështu, do ta mbajë me bukë tash. Po, pra. Edhe me stres dhe me ato gjërat. Po nuk e di se si kanë qenë gjërat. Ndodh ndonjëherë që të bien siç thonë thërrimet përmes këtyre të çarave. Mhm. Ndonjëherë ndodh ndonjë kështu. Nga këto dhe si duket për këtë S'është ndjerë, e ke parasysh, a ku di unë se çfarë. Megjithatë ai ka shkuar në Itali për t'u përballur me këtë. Dhe thotë se regjistrimi që kemi dëgjuar të gjithë ne është një është kap, është një manipulim, mm -hmm. është i bërë vet. Nuk jam unë, tha ai, atë, prandaj ka dhënë edhe zërin. Tani, thënë gjitha këto që thamë për atë, edhe 7 vjeçin te vonesën, një vonesë e vogël, po e quajmë, po e quajmë. Nga ana tjetër, nëse ky regjistrimi mm -hmm. është i rremë, Duhet të mbajë përgjegjësi ai që e ka bërë. Sepse është, e kupton, po. është është si shaka e tepruar apo jo? Se të shpifësh për dikë duhet të dënohesh, absolutisht. Se të kap kam përshtypjen të kap një seri me me kështu. Me ligje. Mhm. Mm që ti sepse është bërë gjithë vendi si të thuash çorap, kanë njerëzit po e të shohim se çfarë do të ngjas. T'u pa e t'u bë. Kështu që tani prokuroria e ka nisur një çështje ku po verifikon mbi autenticitetin mhm. e zërit këtij regjistrimi. Është apo jo Xhafaj Agron në atë kasetë aty? Regjistrim. Mm. A është dikush tjetër, a si është bërë ajo? Si pastaj ka mbërritur tek PD-ja që e publikoi. Në qoftë se nuk është ai zë, Dhe një humbje shumë e thellë për gjithë kë... për gjithë klasën e PD-s. Jo, Salianji dhe Alibeaj ishin dhe ai tjetri se çfarë deputet. Siç e theksonte ai vetë herë pas Ai është mm. një këshilltar ligjor, dy deputetë, çfarë ka problem? Tjerët s'dinë gjë, mund të shtiren sikur s'dinë gjë, kjo është shumë mbaroi ajo. Po Po qe e vërtetë pastaj? E po tani. Ë? Pastaj ti sa të deri. Mm. Do merren më seriozisht kur flasin, thua ti. Ata po, do merren më seriozisht, po këta si do merren, do merren më pak seriozisht apo? Se, ç'u bën? Gjithsesi, zoti Rama tha që e ka bërë e ka bërë një ekspertizë ligjore të, më falni, jo ekspertizë ligjore, por po themi teknike. Teknike. Mhm. ë të këtij regjistrimi dhe sipas ekspertëve të tij, të pa përmendur se kush janë, por ndërkombëtarë është një falsitet. Është e bërë vetë, thotë do të Ky është qëndrimi që po mbajnë ata. Për këtë rast. Kështu që kjo kjo është çfarë ka ngjarë, domethënë mm. pak a shumë. Dhe tani shikojmë. Po po thonë këta që pra, Xhafaj tani mund të tregohet i pamëshirshëm me çfarë ka në dorë, nëse ka në dorë për ndonjë, po. sepse thot unë vrava vllain tim. Jo më tjerë ato. Du me ditë unë për vllain tat Jo, realisht, ashtu është Ashtu i Apo, aji i ku atje, thot aji Për këtë punë, tashi Ti do gati. Se mund të jetë që nuk e di. Deadpool 2 miq të dashur është duke dal. Ky është lajm i mirë. Deadpool 2. Sot është uh, nata e parë, po? Tam. Mm. Dhe ka gjatë gjithë kohës shfaqje. Mirë. Kur kthehemi do shikojmë pak më shumë, ky uh, duket si film Tjetër i mirë nga Ryan Reynolds, po? Pam. Ç'e ka emrin ai? Mm. Tipi, a më mos bëni se ju e njihni. Më mirë se ne. Kthehem pas pak. Armin van Buuren tani në klubin e mëngjesit. të një djali shumë të pasur. Mhm. Mm që sishte vërtet i tillë. Interesante. Por që për vite me radhë gënjente. Ah, duhet ta dëgjosh, kjo është një kjo është një gjë tjetër, është shumë interesante. Por nuk kam kohë tani sepse kemi reklamat e 7:30-s që duhet t'i respektojmë. Kështu që tani do të bëjmë një gjë të vogël tjetër, edhe atë historinë që dua ta dëgjosh se është super. E tregojmë pak më vonë. Ëm, um, është koha në të gjithë botën pothuajse tani që vjen fundi i vitit shkollor. Dhe këta që janë në vit 4, Kanë ato festat e tyre, kanë po. në Amerikë dhe një traditë që kur janë në vit 4 u lejohet që të bëjnë një rreng. Tam. Mbi shkollën. Mhm. Mm e zakonisht mund t'i kemi parë edhe në filma ndonjëherë kur bëjnë diçka në zyrën e drejtorit, a ku di unë se çfarë po. Këta të vitit 4 pra. Maturantët. Maturantët. Kanë si thua lejen për të bërë një rreng. Dhe në njërën nga këto shkollat, Ia kanë dalë. Realisht ia kanë dalë. Kanë bërë një gjë shumë të bukur. Artistikisht. Kanë marrë telefon policinë dhe kanë lajmëruar se një makinë është përplasur me shkollën duke hyrë brenda zyrës së drejtorit. Oh. Tona dha ka të plagosur, i kanë thënë. Brenda në zyrë dhe policia ka ardhur për të parë një skenë aksidenti e cila është e gjitha e montuar. Mhm. Maturantët kanë gjetur një gjysmë makine dhe kanë arritur që kanë varur një, si thua, një perde, diçka ka qenë një gjë e zezë ajo që kanë varur. Ah, si si, që... nuk është vrimë. Jo, nuk është vrimë. Jo, nuk është vrimë. Është një gjysmë makine që kanë gjetur në një varrezë, kanë sjellë gjysmën e makinës, duket sikur është e ngulur në në mur makina. Në fakt është vetëm aq. Dhe pastaj ca tulla që i kanë shpërndarë aty rrotull. Për të dukur sikur muri prej tulle i shkollës është vërtet i thyer. Po ajo është një tip perdeje që kanë varur. Ky materiali që si material thesi. Po. Me një gjë ashtu e kanë bërë. Cilin ndoshta e kanë ngjitur, ah, shiko, tani po e shikoj po e dalloj tamam. E kanë vendosur si për mua. E kanë ngjitur ieri me me ë uh, Me ngjitëse ngjitëse të zezë. Mm -hmm. E shikoni që duken si fije fije po, ato? Po. Është ngjitësja e zezë që kapet sa në këtë materialin e zi, të, si thes, sa në mur për ta për ta mbajtur atje ngjitur. Edhe krijon iluzionin e një vrime të madhe në në mur. Në mur. Po policia është kënaqur kur e kanë parë. Kanë thënë uh, Bravo, bravo ju qoftë. Është rrengu më i mirë që na kanë parë ndonjëherë sytë. Shumë i besueshëm kanë thënë ata, bravo ju qoftë artistikisht. Dhe thamë për një moment thanë se kishte kishte bërë shoshë drejtorin e shkollës. Makina sepse e kanë bërë ekzaktësisht në murin që është i zyrës së tij. Mhm. Nga brenda ishte drejtori i cili nuk dëgjonte gjë mbas. Katër katër radhë me tuat. Ka disa vjet që nuk dëgjon. Po sepse është zgjatur shumë leshi i veshit. Lori, siç morën vesh duhet që të përdorë atë solucionin 1 në 64, 63 të 64tat ujë. Dhe të mos i japë biçikletës për një për një farë kohë. Për një farë, po ja, jo, për një javë thoshin ata. Ne do të kthehemi mbas shumë pak në klubin e mëngjesit, ka një ndërprerje publicitare, unë kam gati anagramën, miq të dashur, do të kemi këtë historinë e këtij djalit Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Dëgjo, jemi gati për anagramën? Jemi gati. E hedhim. E Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, zonja zotërinj sot uh, anagrama është Kela. Mhm. Kela Kirani. Ju premtoj do të jetë një dhuratë nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Okej, okay, shumë mirë. Do të jetë një dhuratë nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Është uh, kutinë uh, me Head and Shoulders do të gjeni edhe një nga uh, xhelat e rrojës së Gillette, kështu që mm -hmm. çunat janë të kompletuar, jo vetëm uh, shampoja më e mirë kundër zbokthit, por edhe Gillette. Më mira që mund të ketë një burrë mund të ketë. Se janë kështu është? Gillette. Duhet më rim, po. Shkante. Interesante. Edhe uh, veç kësaj është një peshqir me mikrofiber. Pastaj është një kuti tjetër ku janë uh, është xheli i dushit nga Old Spice dhe, dhe një deodorant. Po. Aroma e vërtetë e një burri. Mm, është një e një burri të vërtetë. E një burri. Kështu që nëse je një burrë i vërtetë. Je gati, je gati për një për një Old Spice. Po gjithsesi, kur shkon tek klubi i yjeve, nëse blini këto produktet Old Spice, apo Head and Shoulders në supermarket. Nëse shkoni pastaj te klubi i yjeve pika al, klubi i yjeve pika al, me një i, mm -hmm. atëherë mund të regjistroni kuponin tatimor që merrni atje, meqë keni blerë këto produkte, dhe jeni pjesë e shortit për të fituar ose njërën nga bluzat origjinale të skuadrave që luajnë në Rusi 2018 atë bluzë origjinale, atë fanellë që ju doni, Një t'ju bjerë një fanellë Të skuadrës tuaj të po. zemrës po, Dhe tjetra është një televizor i madh 58 inç Për tu uh, Polç i thot Polç si, siç kemi Siç i thua ti Po Polç Ose inç Tani i thon inç se janë mm. Janë uh, përditësuar njerëzit, mos të them okay. updateuar. Jo, përditësuar, të lutem. Kështu që kjo është dhurata për uh, ju miq të dashur, uh, të gjitha i merrni aty, gjithë produktet. Por duhet të zgjidhni se cila është anagrama për ditën e sotme. Këto janë tuajat, edhe shampoja, edhe xheli i rrojës, edhe ai i dushit, edhe deodoranti, edhe peshqiri. Të gjitha. Duhet të gjeni se çfarë është Kela Kirani. Kela Kirani çfarë është? Mm -mm. Okej, okay, këto lidhen të gjitha bashkë. Tani Ju premtova që të tregoja këtë historinë e vogël të mhm. po, këtij po, tipit që është shumë interesante. Shiko tani, ky e ka emrin Luke Milky Moore. Luke Milky Moore arriti. Mhm. Mm Deri aty me shpenzimet e veta sa një herë pagoi 40000 dollarë. Njeri për të mbajtur një çfarë? Stabiliment një biznes ku zonja të ndryshme punonin ë uh, natë e ditë e mori vetëm për vete. E prenotoi tha të ikin gjithë klientët e tjerë. Oh. Sono io. Dhe ishte ky 40000 dollarë për uh, direkt. Që gjithë gocat ishin të lumtura dhe të kënaqura dhe të mos kishte klientë të tjerë nëpër këmbë fare. Mhm. Mm ishte ekskluzivisht e tija. Ai shumë para kishte ky, por si erdhi te këto para është historia që tregohet në revistën Esquire, e ka shkruajtur gazetari David Kushner. Ky është një australian tani, heroi ynë. Mm -hmm. Ky Luka. Mhm. Mm I cili gjendet në vështirësi financiare. Po i mbarojnë parat. Pam. Punët nuk po i shkojnë mirë. Gjërat po i shkojnë për dreq. Dhe ka edhe një kredi për më keq. Po po po. Të shpisë që duhet ta paguaj është një mi i ngecur në atë rrotën E ke parasysh ata minjtë që i bënte po, po, rrota po. që s'ikën gjëkundi? Edhe ky në sistem kështu. Punon, punon, punon, punon, punon për të shlyer kredinë, për shlyer atë, për shlyer atë, s'po gjen ndërkohë që pasuria i i paksohet. Dhe i mbetet në fund fare vetëm një llogari bankare. Mhm. Mm në bankën e Shën Xhorxhit, siç njihet ajo në Australinë e largët atje, ku ky është klient. Dhe në vitin 2010, në datën 15 korrik, kur duhej të paguante kredinë e shtëpisë, ky e di që në llogari tek banka e Shën Xhorxhit, nuk ka mjaftueshëm para për ta shlyer kredinë. Megjithatë e bën një pagesë, duke shpresuar që do të ketë një overdraft, apo diçka, mm -hmm. dhe ka. Oh, çfarë fat. Pagesa wow. Pagesa funksionon. Hmm, Okej, okay, mm. thotë. Pastaj bën një pagesë tjetër. Edhe dhe ajo funksionon. Pastaj vendos disa ditë më vonë pasi ka parë se gjërat nuk merr asnjë njoftim nga banka asgjë. Mhm. Mm vendos që të bëjë një transfert 50000 dollarësh australian për ta shlyer fare këtë kredinë që kishte për shpinë. Mhm. Mm nga kjo llogari bankare dhe kaloi dhe ajo. U shlye kredia. Thotë ky wow. Wow, tha, domethënë, nëse unë marr lek këtu tha në overdraft, banka as fare domethënë. Si fare. Okej. Okay. Dhe fillon aty një jetë luksi që zgjat për gati 7 vjet. Mm -hmm. Wow. Ku ky shpenzon para sikur mënyra e vetme për t'i përdorur këto para ishte për t'i transferuar ato në një bankë tjetër. Çka kishte bërë? Kishte hapur një llogari në një bankë tjetër. Mm. I kalonte paratë nga kjo bankë Nga Shën Xhorxhi i shenjtë që ia jepte falas Tek uh, Paypali, tek llogaria e tij në Paypal Tam. Dhe i mbante pastaj i çonte tek kjo banka tjetër që kishte hapur Një llogari komplet tjetër, mm -hmm. tjetër bankë mm -hmm. Dhe vetëm e mbushte, këtë vetëm depozitonte Pastaj këtu kishte karta Te kjo banka tjetër që mund t'i përdorte në çdo hotel, në çdo ashtu. Dhe e kalonte jetën bareve dhe plazheve Si, si kont Harxhoi rreth 1.7 milion dolar Po, 1.7 milion wow. dolar Vetëm në shpenzime për qef, domethënë po, po. Nuk e ekzagjeronte asnjëherë Po po themi, por xhepat i kishte gjithmonë, gjithmonë plot Edhe shkonte ku donte Nuk është se, se bënte përveç kësaj mm. Rasti 20.000 dollarëve që ta mbyllte një Siç thashë, gjithë biznesin Tam. Gjithë shtëpinë e qefit, domethënë e mori për, uh, për vete. Dhe në fund fare e zunë pastaj. Dhe e dënuan me 4.5 vjet burg. Mm -hmm. Për mashtrim dhe përdorim të pandershëm, se banka tha, s'e na vinte fare me moja tha. Asi me, banka nuk kuptonte gjë. Po, po, po, si. Nuk ishe një sistem që të vinte re, po nuk e di, diku është janë ato thërrimet që bien mes mm -hmm, çarave, mm -hmm. mesa mhm. duket. Nuk nuk ishte asnjeri në anën tjetër të bankës që t'i dilte ajo të vinte. Ta shikonte thotë ça bëhet me këtë. Edhe mund t'i përdorte dhe përdorte përdorte merr këto fonde dhe askush nuk kërkonte, kalonte muaj, kalonte muaj tjetër në rregull. Vazhdo, jepi. 1 pik, wow. pothuajse 7 milion uh, dollar amerikan ishin uh, ishin përdorur dhe uh, e bukura është se zotria Luke Milky Moore, siç tregon revista Esquire. Pasi u fut në burg, arriti që të, të bindte, po doli nga burgu, Seriozisht. arriti që të bindte gjykatën se ky nuk ishte sjellë në mënyrë të pandershme. Edhe doli edhe uh, bëri vetëm një periudhë shumë të shkurtër. burgu. Ja ku e ke për uh, për kërshërinë nëse do ta dish se po të thotë. Ky është tipi. Ky që është shumë i ndershëm. Eh. O Lale, të ka të ka rënë një një kartë në dorë. Ai ai atë llogarinë e kishte për llogari checking, e ke parasysh nga këto të zakonshme. Pa që mund të gërmonte pafund atje dhe nuk kanë kohë njeri, kështu që gërmon. Vazhdoi, po, ai me drejt gërmon, me drejtën e vet. Wow, Mos e provoni doja të thoja. Kam bërë qef tha sa duket në fakt. Që që është një shkrim shumë interesant tek uh, revista Esquire. Ë uh, lidhur me me këtë tipin. Në Gold Coast e i kalonte ditët e veta, është një vend atje në Australi, është një mm -hmm. pjesa e Australisë që quhet Bregdeti i Artë, ku ata që merren me surf thonë është një parajsë e vërtetë, po mirë është thonë të kesh një llogari në bankën e Shën Xhorxhit që të furnizon kështu me para pafund edhe aty e shijon tamam Bregdetin e Artë. Sepse mund të kesh gjithë makinat, gjithë biletat për të parë ndeshjet e basketbollit kur luan Jordani. Mm -hmm. e kupton edhe Takosh, pse jo? Dogg-un. Snoop Dogg-un, siç i ka bërë gjitha këto. Po ta lexosh uh, artikullin e plotë tek uh, tek Esquire merr vesh se realisht e kaloi mirë. Fundi jam Kishte në si. jetë kemi çfarë do mbajmë. Po për çfarë do mbajmë? Bravo. Luk uh, Milky Kase çfarë do mbajmë? Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, ora është tani 7:47 minuta, miq të dashur, ju përshëndesim. Alo, alo, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Anagrama për ditën e sotme, për të fituar dhuratën nga Old Spice dhe Head and Shoulders është Kela, Kirani dhe ju jeni të mirëpritur të vrisni mendjen cila është fjala që formohet nëse përdorni shkronjat e Kela Kiranit për të formuar tjetër fjalë Dërgoni atë mbrapsh në 0692070222. 0692070222 ju bën juve fitues nëse jeni të parët. Kela Kirani. Dërgoje, tani lidhemi me Eldi Merollin i cili na informon mbi situatën në trafik në kryeqytet në këto momente. Jepi. You know that I'm a champion. Mirëmëngjes Eldi. Mirëmëngjes, si jeni mirë? Mirëmëngjes, jemi të mirë. Shumë mirë, Blendi. Pana Gjithmonë në këtë orar jemi në monitorim, jemi aktiv sepse mm. është për, përkulmon në këtë orar me lëvizjen më të madhe në kryeqytet, por sot Blendi nuk duken gjasat në thojza nuk duken keq sepse ka filluar dita pozitivisht, nuk ka mësuar në orën 7 të mëngjesit deri në këto momente, nuk uh -huh. ka shumë vështirësi në akset kryesore, problematik ngelet pak shqetësuese në fakt është lëvizja në segmentin e rrugës së Elbasanit që vetëm ajo paraqet ngarkesë plot duke filluar që nga fakulteti ekonomik deri duke kaluar dhe liceun artistik dhe gjithë pjesën që i afrohet Unazës, për momentin është totalisht i bllokuar dhe është një nga akset më shqetësuese në vend. Ndërkohë dy akset e tjera qarkullojnë pa trafik, rruga e Kavajës dhe rruga e Durrësit drejt qendrës dhe anasjelltas drejt kamzës ose drejt kombinatit, për momentin nuk paraqesin vështirësi kanë lëvizje normale. Zhvillimet në unazë duke filluar nga unaza e poshtme kanë mbarëvajtje normale, ura Vasil Shanto fakulteti i inxhinierisë ndërtimit cirkulon pa trafik, pjesa tjetër nga rrethrrotullimi Zogu i Zi drejt farmacisë 10 për momentin ka zhvillim pozitiv për trafikun, pra nuk mund të hasim përveçse janë flukse vetëm pranë semaforëve, mm -hmm. që mhm. nuk nuk përshkojnë me ngarkesë ose janë momentale, lëvizjet që qarkullojnë por gjithmonë në unazë sidomos rruga Bardhyl në këto orare është kulmi i saj, ka probleme nga farmacia 10 dhe deri tek fillimi i bulevardit Jean d'Arc, pranë zonës Brylit, pra është intensitet i lartë i trafikut në zonë në këtë orar, ndërkohë që zbritja nga bulevardi Jean d'Arc dhe nga rruga Ferit Xhajko për momentin kanë pak zhvillime me flukse të lehta trafiku nga Ministria e Jashtme deri te kryqëzimi i rrugës së Elbasanit dhe nga farmacia 10 drejt stacionit të trenit pra gjithmonë zbritja për momentin nuk paraqesin vështirësi. Kështu që përfundim zona e Tiranës së Re, edhe ajo faktikisht në këto orare ka pak intensitet të lartë, spikat më shumë rruga Sami Frashëri, që është e bllokuar nga ura e drejtorisë deri tek Sheshi Wilson, pjesa tjetër Abdyl Frashëri Sulejman Delvina dhe Dëshmorët e 4 Shkurtit kanë lëvizje normale pa probleme të trafikut. Faleminderit Eldi. Faleminderit Eldi. Eldi na informon mbi situatën e trafikut miq të dashur në zona të ndryshme në kryeqytet. Mirëmëngjes që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në zonën e muzikës së re tani në Club FM 104. Mhm. Mm Kjo është nga uh, Zedd Maren Morris dhe Grey quhet The Middle. Po shikoj që është njëra nga këngët e vlerësuar lartë, uh, hyri në uh, Hot 100 në vendin e katërt. Mm -hmm. Take a seat. Për momentin. Right over there, sat on the stairs. 76 milion views. Ja, po, mëngjesin në TV Mirë se ke ardhur në uh, klubin e mëngjesit Sërish, mirë se je rikthyer në studio E ke mësuar tani këtë, di të vish vetë vërdallë Nuk ka nevojë Po ngaqë emisioni juaj është shumë i shikuar Të paktën e shfrytëzojmë ne me teatrin e, Pse jo Që të promovojmë punët tona Shumë mirë është kjo Puna jote më e re, bashkë me të tjerë Sigurisht bashkëpunëtorët e tu Quet këngë dashurie me korbat Po, është një tekst i dramaturgut Bashkim Hoxha, i cili ma besoi para një viti, dhe vetë titulli më krijoi idenë që ta të eksperimentoja në formën e teatrit muzikal. Mm -hmm. për Shqipërinë, se në Europë e ka sjellë Brehti me Kurt Vajl diku nga mesi shekullit të kaluar. Po më trego pak si si ose para mesit shekullit. Pra nëse ti ke ndërtuar një teatër muzikal, do të thotë si si bazë të ka shërbyer e, e po themi e zotit Hoxha. Po patjetër. Si si subjekti i gjësë, po pastaj ai nuk ka shkruar muzikë apo jo. Jo, jo, muzikën e ka shkruar kompozitori Ulnor Kurti dhe së bashku me grupin Bro Sound janë live në skenë me vegla akustike. të cilët shoqërojnë me tinguj gjithë pjesën e prozës së shfaqjes dhe pastaj mbi fjalët që kam marrë të shkëputura nga teksti i Bashkimit, unë kam bërë tekstet e këngëve dhe ata përsëri luajnë live gjatë kohës që aktorët këndojnë këto tekste të këngëve. Mm -hmm. Shikojmë një pjesë nga xhirimet e shfaqjes. Po. Në shfaqje luajnë uh, Artemisa Kusi, Ariola Basho, Josif Sina, Jaho Guma dhe siç thash uh, grupi Pro Sound që janë Ilnor Kurti, Jetmir Alku, Fisnik Kurti dhe Roni Kapllani në piano. Na tregon më për uh, subjektin e një këngë dashurie për korbat, është, me korbat. Është është historia më e thjeshtë e njerëzimit. Ai, ajo Mhm. Dhe çfarë ndodhi mes tyre? Po, këta tre të tjerët kush janë? Ëh, ah, është një është një betejë midis eh, siç eh, e quan dhe Bashkimi në tekst midis pëllumbave dhe korbave për të marrë shpirtin e një njeriu. Pra, ë uh, mirazhi i një njeriu i cili ndoshta jeton grahmat e fundit të jetës, pra atë që do përjetonte gjatë uh, një minute ne e shohim në një orë pak Në shfaqje që është personazhi kryesor që luaj unë, i vjen ë personazhi i femër ajo e cila quhet gruaja nga përtej, një vajzë të cilën ai e ka njohur 16 vjeç dhe nuk e ka parë më. Dhe... Tani ky sa vjeç është, është i vjetër vetë? Jo, jo, vetë nuk është i vjetër. Ka, po i vjen vdekja këtij në grahmën e fundit. Thuhet që i vjen pasi vajza e cila vjen për ta takuar pas njëzet vjetësh hakmerret ndaj tij dhe i krijon një sëmundje e cila quhet gjysmë gjallë gjysmë vdekur, është simbolike dhe përpara se ai të shkojë në botën e përtejme, që e thërret gruaja nga përtej, që luhet nga Artemisa Kusi. Uh, beteja midis uh, pëllumbave apo ëngjëjve të bardhë që janë muzikantët dhe ëngjëjve të errët që janë korbat, zhvillohet në harmoninë e tingujve dhe të këngëve live. Dhe kjo, çfarë muzike, domethënë, çfarë zhanri muzikor është ai që është një, në qoftë se në qoftë se mund të më lejohet, shprehja është një dark elegant cabaret. Okej. Okay. Okej. Okay. Interesant. Nuk ka në shqip nuk të, nuk, domethënë uh, është një teatr muzikor. Mm -hmm. Le ta quajmë kështu. Kjo do ndodhë në sallën uh, Jemi në sallën Goethe në orën 8 të premte, të shtunë të diel këtë fundjavë, siç ishin në fundjavën e kaluar dhe janë tre shfaqjet e fundit. Si ishte uh, vendosja e saj, domethënë Goethe një sallë intime? Po. Ku eh, publiku është po, në sepse është shumë pranë unë vetë zgjodha këtë sallë pasi vendosa të bëja shfaqjen në tekstin e Bashkim Hoxhës, sepse gjithë marrëdhënia që zhvillohet midis uh, uh, personazhit që luaj unë Marinit dhe gruas nga përtej që luhet nga Artemisa, uh, është një marrëdhënie jashtëzakonisht intime, e cila më shumë bazohet në le të themi në pëshpëritje dhe pshertima se sa ah. në britma. Po mirë, më trego pak, po shikoj pak. Është histori dashurie. Jo, shumë mirë që është. Edhe hakmarrje, me sa duket. Po, po të gjitha, se dashuria e ka hakmarrje në fund, llogaria, të vjen fatura. Po, pyetja ime është, uh, duke parë dhe edhe kostumet që ju keni uh, kostumet, keni uh, kostumet dhe skenografia e shfaqjes është nga Joni Peçi ka bërë një punë të mrekullueshme, mm -hmm. që i ka dhënë shumë i ka ngritur nivelin estetik shfaqjes. Po ajo që më kuriozon është është e vështirë që ta vendosësh në kohë. Domethënë ku ku nuk ka kur jemi. Nuk ka pra, kohë. Nuk e keni marrë këtë element jo, jo, e keni shmangur. Jo, jo, nuk ka kohë shfaqja. Ë uh, Enkas jam përpjekur dhe ka qenë synimi im që shfaqja të mos përcaktohej në kohë. Se ke mund të pra, ishte 200 vjet para ose 300 po, vjet mbrapa, më nga po, sigurisht, nga sigurisht, po, sepse marrëdhënia midis atij dhe asaj është njësoj. Mm. Që nga kopshti i Edenit edhe deri më sot. Kështu që keni dashur të kapeni te ky elementi i përbotshëm, domethënë, universal i po, atij po, dhe asaj. Po, pa kohë, domethënë i përjetshëm, le të themi. Si ishte për ty si regjisor? Përvoja uh, e sjelljes këtë gjën. Un edhe edhe kjo sfida e muzikore, jo, po un e, e kam thënë dhe tjetër herë mm, un më tepër e quaj veten punëtor të teatrit, domethënë i bëj të gjitha vet, sidomos në produksione që sado është mbështetur nga Bashkia Tiranë, po prap e dim shumë mirë se si bëhen produksionet e teatrit në Shqipëri. Ëh, mhm. mm -hmm. uh, dhe mund na Ëh, megjithatë shumë mirë që është dhe ajo ndihmë e vogël se edhe pa atë më mirë. Më mirë pak se sa asgjë. Ëh, por uh, publiku na ka mbështetur, kështu që kjo është dhe një nga arsyet që ne vazhdojmë të këmbëngulim në në teatërbërje. Mm -hmm. Pastaj për sa i përket bashkëpunimit kam si aktorët edhe muzikantët janë të gjithë të brezit të ri, mm -hmm. sepse shfaqja ka përveç muzikës live ka dhe shumë pjesë koreografike brenda, pra kërkonte një impenjim fizik mm -hmm. dhe trupa të cilët janë në formë fizike për t'u parë, Po, edhe edhe për të lëvizur, domethënë, po. Energjike. Fatmirësisht shkoj shkoj bash. Që do të thotë ta po. thuash ashtu, ta thuash shqip. Po, që do thotë pa bark, pa keni parasysh. Po, po, keni parasysh të gjitha. Shumë mirë, pra seleksionimin kush e ka bër? Regjisori, regjisori. Trupografia. Regjisori që m'besoi rolin dhe mua. E falenderoj. Është mirë. Ti vetë nuk është dashur që të mbash dietë për këtë gjë, thjesht Jo, Ke qenë një jo, nga- unë thjesht thjesht preva flokët për rolin Po, po. me urdhër të regjisorit. Ë, Do të jemi, siç e thash, të premte shtunë diel në sallën Gëte të Teatrit Eksperimental në orën 8 Po, në orën 8 në mbrëmje. Ku i gjejnë njerëzit biletat për uh, këngë dashurie me korbat? tek ë, biletaria e Teatrit Eksperimental, mund ta marrin telefonin nga portalet, nga rrjetet Po, e kanë sociale, edhe në Facebook, në edhe në për faqe, në Facebook, në Instagram, kudo apo të kalojnë nga biletaria e teatrit nga ora nëntë deri në një paradite ose katër me tetë pasdite. Është e hapur atje tek Është e hapur biletaria te Pedonalja. Po, patjetër. Shumë mirë. Këngë dashurie me korbat zonja zotërinj në teatrin eksperimental në kryeqytet, salla është Gëte. Të premten, të shtunën, të dielën, ora 20 është fillimi i shfaqjes. Uh, aktor në këtë shfaqje, regjisor i saj gjithashtu, Laert Vasili në rolin e Marinit, siç the. Po. Që do të takojë në grahmat e fundit atë që vjen përtej. nga gruan nga bota përtej. E le ta shikojmë se si zhvillohet kjo. Për të vënë drejtësinë. Kjo jo për të vënë drejtësinë. Në marrëdhënien e tyre. Eksakt. Që duhet. Unë të falenderoj për kohën sot në mëngjes. Edhe unë ju falenderoj shumë. Çuna e goca, jeni gjithmonë të vëmendshëm ndaj teatrit. Është është kënaqësi. 8:15 në këto momente, ë uh, Laerti na lë një mesazh. Shikoni për bileta për këngë dashurie me Korbat. E kaloni një fundjavë ashtu siç duhet. Kthehemi pas pak. Jerin, Mirëmëngjes. Altinin, Mirëmëngjesi. Oltën Mirëmëngjesi. dhe Lorin sot në mëngjes këtu në uh, klubin e mëngjesit. Dhe do kisha dashur uh, në këto momente dua që të mirëpres fituesin e anagramës nga Mhm. Olta. Kin Kaleria. Kin Kaleria. Është sa e bukur. është anagrama? 939 i mbaron numri Deas dhe fiton një dhuratë nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Head and Shoulders dhe Old Spice 3 9 Dea. Bravo i qoftë Kin Kaleria. Ishte Kela Kirani. Kin Kaleria. Bravo. Bravo. Okej. Okay. Ëm uh, Është një censurë e re sot, kjo që do të Po se dje u gjet. Prezantojmë se u gjet po? Mhm. Mm u gjet fushëbeteja. U shpartallua. U shpartallua më në fund në fushëbetejë edhe princi Shogun. Por tani kemi një një censurë komplet të re. Duket si një projekt shkencor apo diçka e ngjashme. Mhm. Është mm -hmm. Mund të jetë, më kthen Armandoja. Çfarë? Mund ta dëgjojmë edhe një herë se bëre ti. Mhm. Aty është pikërisht. S'mora vesh gjë. Duket si një projekt shkencor apo diçka e ngjashme. Është Mund të jetë, më kthen Armandoja. Është pra, pip, pip mm -hmm. mund të jetë. Mund të jetë. Duket si një projekt shkencor apo diçka e ngjashme, është pip. Mhm. Mm mund të jetë. Mund të jetë, ma kthen Armandoja. Pra Armandoja bie dakord me ne. Me këtë. Na hutove fare. Armando. Ja. Armando. E dëgjojmë edhe një herë të lutem. Duket si një projekt shkencor apo diçka e ngjashme. Është e Mund të jetë, ma kthen Armandoja. Është e tillë pra. Alejandro ka ky tjetri. Alejandro dhe Armando. Dëgjojmë edhe. Në censurën e klubit të mëngjesit sot. Do të gjeni se cina është fjala që Alejandro ka përdorur, ka përdorur. Alejandro ka përdorur. Mirë se vini në lidhjen e shkurtër të dashur dëgjues dhe shikues. Shikimi ndodh përmes syrit dhe sytë e ballit janë një formë betimi. Betimi mund të jetë dhe emër burri në Shqipëri. Shqiptar ka më shumë jashtë territorit të vendit sesa brenda. Brenda mund të jetë emër gruaje në perëndim. Perëndimi i largët ka shërbyer si një sfond për një zhanër kinematografik. Kinematografia është një art më vete brenda filmit. Filmi i mbajtur si i vitit deri më tani është Pantera e Zezë. Pantera e Zezë ka qenë dhe mbetet nofka e Naomi Campbell. Campbell është një markë supe domatesh në kanaçe. Kanaçet e supës u bënë të famshme edhe nga arti i Andy Warhol. Warhol mbetet një figurë shumë ndikuese për zhanrin pop art. Pop art bën gjithashtu Roy Lichtenstein, që ka bërë këtë vajzën pas shpinës time. Pas shpinës time ndodhet edhe kopertina e një albumi nga Pink Floyd. Pink Floyd u formua në Londër në vitin 1965 dhe ishin dje në lidhjen e shkurtër. Lidhja e shkurtër ndodh gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Mënyra është që të prezantosh një këngë duke i rënë shkurt. Shkurt ndodh gjithmonë kështu dhe gjithmonë këtu në studio. Në studio kemi edhe kopertinën e albumit Bury the Hatchet Bury the Hatchet do të thotë le të pajtohemi dhe është albumi i katërt nga The Cranberries. The Cranberries e nxorën Bury the Hatchet në vitin 1999 më 19 prill dhe sot do të dëgjojmë këngën e parë nga ky album që quhet Animal Instinct. ë uh, lajmet në klubin e mëngjesit vijnë tek ne zonja zotërinj shpesh përmes pyetjeve, kuiceve. Mhm. Mm etj, etj, etj. Kështu që le të bëjmë një pyetje tani nga aktualiteti. Për të parë se sa të përgatitur jeni me lajmet e fundit që kanë ndodhur. Okej. Okay. Mm. Atëherë. Ky futbollist francez ishte protagonisti i ndeshjes së brendshme për uh, finalen e Europa League. 0692070222 Një pyetje e lehtë dhe e thjeshtë deri Për të mos i komplikuar gjërat Dhe dje ka pasur ndeshje Ky futbollist francez Ishte heroi i mbrëmjes mbrëm Kur uh, shënoi dy gola për Fitoren që i dha ekipit të tij Në Europa League. Bravo. Okej. Okay. 0692070222 është numri ynë, dërgoni mesazhin atje, shpejt shpejt shpejt emrin e futbollistit që kërkohet dhe ju bëheni fitues nëse jeni të parët. Prandaj luajmë. Kthehemi pas pak tani ka muzikë në klubin. Ka pas ka muzikë jo, tani. Ka muzikë. Ka muzikë. Ka pra. muzikë. Thotë historia e vërtetë e Jenit dhe Lorelit. Sepse është një klip, miq të dashur, që po qarkullon. Mund t'ju ketë rënë në dorë, mundet që ta dëgjoni tani për herë të parë, por uh, nëse po e dëgjoni për herë të parë, duhet ta dëgjoni me kujdes. Kjo gjë. Na shkruani çfarë po dëgjoni. Totalisht e çmendur. Është totalisht e çmendur dhe dhe realisht kështu. Tani, ë uh, ne na e dërguan Fatmirësisht në Instagram, po ju tregoj pak se çfarë ndodh. Në Instagram është një llogari. Ta gjej se kujt është. Llogaria është The Chive. Që shkruhet Th E, domethënë The Chive shkruhet me C H I V E. Mhm. The Chive për ta gjetur atje. Edhe kanë hedhur këtë. Ku njerëzit mund të votojnë midis uh, dy tingujve që dëgjojnë. Dhe pyetja është, a dëgjon Një tingull që thotë diçka të tipit jeni apo jeni, të cilën unë nuk e dëgjoj, apo dëgjon një burrë që thotë Laurel. Laurel. Siç unë dëgjoj. Dëgjoni pak, ngri pak zërin. Jo, ngri. Jo, ngri anë. Do ta ngri unë këtu. Okej. Okay. Laurel. Jeni pra. Jo. Laurel. Si jo. Jo, unë tani po dëgjoj të kundërtën. Unë deri e kam seriozisht. Jo, ka diçka pra, ndodh diçka në trurin. Shiko, jo. frekuencat janë të ndryshme, ëh, por po të fokusohesh. Po të fokusohesh. Ne kemi një orë që jemi të fokusuar dëgjojmë Jeni. Po, unë me kufje e dëgjoj ndryshe. Pyetja është këtu. Po do me kufje. Le të, po sjellim, le të sjellim tani dëgjuesit këtu. Ky është klipi, lëre klipin të luajë. Laurel. Laurel. Laurel. Laurel. Lori ti çfarë dëgjon? Laurel. Laurel. Edhe unë dëgjoj një burrë që thotë vazhdimisht Laurel. Jo, po s'e dëgjoj fare unë. Laurel. Tani Altini dhe Olta betohen që nuk e dëgjojnë të thotë Laurel, por dëgjojnë të thotë? Jeni. Jeni. Laurel. Dhe pyetja është thotë Yanny apo thotë Laurel? Ti dëgjoj në fillim Yanny. Tani dëgjon Laurel. Po, çuditërisht, nuk e di pse. Po nëse unë ja heq uh, këtë sistemi të ta jap ta dëgjosh direkt në telefon. Do të shajë shkruajtën dhe më thonë e dëgjojmë Yanny. Yanny. Tani, zonja e zotërinj. 5 minuta që thoshe dëgjoj Yanny. Po ti Jeri u betove për këtë. Jo pra, unë nuk nuk po gënjej Altin. Dhe tani na thua dëgjoj Laurel. Kufjeve, nuk e di. Duhet ta dëgjoj pa kufje. Tani uh, pyetja është për ju dëgjues. A mund ta bëjmë provën pa po, pra, kufje? Po, po, po. Se unë mendoj që s'kan kufje, s'kan të bëjnë kufje. Një sekond. Para se ta bëjmë atë. Lëre të luajë pak. Dua jo. që dëgjuesit, ha provën. Dua që dëgjuesit të na shkruajnë nëse dëgjojnë Yanny Laurel apo Laurel. Laurel. Le të shikojmë se çfarë ka më shumë përgjigje. Tani ideja ishte Laurel. që në fillim dëgjoje vetëm ti dhe Lori, Laurel. Laurel. Mm -hmm. Dhe ishim ne të tre. Unë dëgjoj njësoj. Jeri na humbe. Mua më ndryshoi. Po. Jeri ti dëgjoj tani, Jeri dëgjoj. Na ta hiq nga kjo, unë dua ta dëgjoj direkt. Se këta kujtojnë se unë po gënjej. Nuk po nuk po gënjen ti Jeri, po me thënë të drejtën, Laurel. Po Laurel më vjen. Po, po. Laurel. Po Yanny më. Yanny edhe kështu gjithë ditën e gjithë natën. Ti akoma dëgjon Yanny? Po po Yanny dëgjoj akoma. Po pse si mund të dëgjojmë gjëra ndryshme? Se ti nuk mund të ndryshon trurin. Si të Isidën, a mund të vijë Isida këtu të na sqarojë? Kapi Isidën Rudin. Çfarë dëgjon Isida? Po kush është? Por çfarë dëgjoni ju? Po dorën mbi zjarr. Po pse më ndryshon? Nuk e di. Ja, Jeri ishte e çuditshme. Jerin e kishim nga krahu jonë. Jeri ti je e përpunueshme. Jo, nuk po merrja krah. Jeri ishte agjent. Betohesha që po më thriste dikush mua. Agjent i dyfishtë. Edhe sa se Blendi, jo, fillimisht mendova se Blendi po më bënte lojë me aplikacione të ndryshme që ndryshon zëri. Unë ashtu e dëgjova fare Jeri. Dhe dëgjoja po. pastër Jeri. As Yanny as pa e par pa e par fare aplikacioni ishte Hear me. Hear me. Dukej sikur thoshte hear me. Ëh. Pastaj ndryshoi zëri. Unë sikur thoshte një help me. Jo, unë kam dëgjuar Jeri që në fillim. Jeri, ti je në makinë, jeni... jemi në makinë burrë grua, thotë njëri po. dëgjon Laurel dhe tjetri dëgjon Jella. Si ah, si jeni tani në tjetër? E ta marrësh vesh çfarë ju ndodh? Divorcin direkt. Jo, jo, unë mendoj se kjo i shton bukurinë jetës. Po pra se nuk duhet të jeni të dy në një mendje, siç u pa pastaj. Shumë e çuditshme e gjitha. Pyete gruan çfarë dëgjon. Nëse jemi të dëgjon Jeri. Jemi ok. E kthehemi pas pak me më shumë informacion se çfarë është kjo magjia pas Do të jenë dy të kundërt Altin. Jeri dhe Laurelit, Laurel. Dy të njëjta. Unë dëgjoj Laurel o zotëri, nuk di ç'të them. Jo, jo. Kthehemi pas pak Unë është thjesht në njëjtën frekuencë është. 8:43 minuta, po. Ndryshon frekuenca, kjo është Sa e ideja. ndryshoi frekuencën, ej, ki çeka kështu. Nuk e di, pra, nuk e di. E fute gjithë njerëzit në punë Blend. Atëherë zonja zotërinj. Ke marrë vesh uh, historinë nga pas kësaj historie. Nëse mund ta dëgjoni edhe një herë nga unë, është uh, Po si e dëgjoni Laurel? Siç më thon, siç më thon. Mm. Unë e dëgjoja Yanny mbrëm, sot e dëgjoj Laurel. Pra, wow. seç ndodh, ndodh një ndryshim. E bukur thot është se tani jam me Jonin, ajo e dëgjon Yanny dhe unë e dëgjoj Laurel. Kështu që e dëgjojnë, e dëgjojnë të ndryshme. Ë, uh, ky është regjistrimi. Mish dashur, ca njerëz dëgjojnë Yanny, ca njerëz dëgjojnë Laurel. Laurel. Laurel. Jeri natë e ditë. Laurel. Laurel. Shumë e qartë. Laurel. Laurel. Pra, qëndroni këtu sepse nesër u bë Jeri 1, personi që më shkruan tani 2, të paktën dy persona që e kanë dëgjuar Yanny dhe tani po dëgjojnë Laurel. Historia ëm um, Këta tek tek Wired janë kanë dashur që të gjejnë tani se si ka filluar kjo gjëja. Uh, është mhm. bërë popullore në Reddit etj etj etj, por në fakt në fakt ë uh, kjo fillon në një gjimnaz. Mhm. Mm dhe është një vajzë e cila kishte shkuar dhe po përdorte faqen vocabulary.com. Mm -hmm. Tani vocabulary.com i ka përveç se kuptimet e të gjitha fjalëve po, mhm. në anglisht atje ka edhe audio mm -hmm. regjistrime të këtyre fjalëve. Këta kanë përdorur këngëtarë të operave sepse njëri nga themeluesit e vocabulary.com është njëri nga njerëzit që kanë marrë pjesë në castin e muzikalit Cats, shumë i mhm. njohur në Manhattan në Broadway. Cats dhe ky kishte njohje me shumë njerëz në opera dhe tha Për shkak se ata kanë edhe timbrin e fortë, mendova tha që do ishte mirë që të merrja ë uh, këngëtarë të operas për të thënë këto fjalët. Mm. Dhe kanë pasur edhe një piko të vogël ku janë futur, kanë bërë regjistrimet dhe njerëzit thoshte nuk është se ishin pjesë të fjalisë, po thjesht u dilte fjala në ekran dhe ata e thonin. Ky personi është njëri nga këngëtarët e operas, i cili ka regjistruar rreth 36000 fjalë. Për këtë fjalor nga 200 e ca mijë që ka mm -hmm. vocabulary.com, 36 mijë i ka bërë ky burri dhe ndërsa i shfaqej në ekran, ekran kjo gjëja e ka lexuar. Vijmë tani tek gjimnazi, ku kjo vajza e quajtur Katie në datën 11 maj në Flowery Branch High School mm. në Georgia, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkon dhe kërkon për fjalën Laurel, atë që dëgjoj unë. Po. Dhe ti tani Jeri. Ëh. Mm -hmm. Fjala Laurel do thotë një një uh, si thua një thurje me dafina ose me me tipa. Me gjethe, po, jo? jo, këto që thuren kurorë, një ah, kurorë. Mm. Një kurorë e bërë me me bimë, pra mm -hmm. me mhm. gjethe. Ëh uh, dhe shtyp për dëgjuar se si shqiptohet Laurel. Dhe dëgjon, Jeni. Sot i mat. Edhe thot, "Një sekond thot ajo se uaj paskan bërë gabim thot." Po, po. Thot Dhe ja tregon te shoqja, shihmë këta ja kanë fut kot në vend që t'thonë Laurel, kanë kanë thënë regjistrimi Jeni. Jo mi thotë që Laurel është në rregull. Unë Laurel e dëgjoj. Si më dëgjon Laurel? Ktu ka filluar e gjithë historia. Po. po, kjo e hedh në Instagramin e saj. Dhe pastaj aty në Instagram ja gjen një tjetër uh, çun i mm -hmm. i të njëjtës shkollë me emrin Fernando, Tam. i cili e hedh dhe ky në Instagramin e tij, por ky e bën si sondazh. E bën uh, çfarë dëgjoni, thotë, këtë apo atë. Dhe kjo pastaj e këtij u bë shumë popullore. Këta të dy kanë rënë dakord, Katie dhe Fernando që ta ndajnë lavdinë së bashku, thonë uh, që të dy si thua e zbuluam dhe e nxorëm. Pastaj dikush e kishte marrë në Reddit, Reddit është si thua Faqja më e madhe e internetit në një forum të quajtur Black Magic. Edhe ca fjalë tjera nga mbrapa se s'dua t'i them. Okej. Okay. Black Magic Fuckery quhet. Okay. Dhe e vë atje. Dhe kur e vë atje pasaj ajo shpërthen. Shpërthen për të gjithë botën edhe se njerëzit tani janë duke kërkuar se çfarë dëgjohet. Shkencëtarët thonë që nuk është Është një nga ato iluzione thonë këta. Siç janë imazhet vizuale. Siç janë, ja është njësoj si iluzionet optike thonë. Mm -hmm. Kjo ndodh për shkak se fjalët janë dhënë pa kontekst. Thonë atje janë ka regjistrimi nuk është më i pastri dhe është pak thonë ata si vazoja e Rubinit. Vazoja e Rubinit është ai imazhi ku ku mund të shikosh ose dy profile, Ke parasysh që duken dy profile ose mund ta shikosh si një vazo lulesh apo mhm. diçka? Ëh. Mhm. Ajo quhet vazo e Rubin, është e njëjta gjë thonë ata. Varet se si ta kap veshi janë dhe zhurmat e ambientit. Por nuk ka ndonjë shpjegim të mëtejshëm. Dhe është okay thonë ata edhe nëse dëgjon Laurel, që është çfarë po thuhet atje, qartazi. Nga sa del për shkak se është edhe tek fjala Laurel. Po. Ai atë ka dash me thën. Pavarësisht se ju e dëgjoni Jeni. Çështja është që këto fjalë nuk ngjajnë me njëra tjetrën. Po, pra, janë komplet të kundërta kjo është. Nëse sapo na bashkoheni dhe jeni burrë grua dhe jeni në makinë apo dy shokë. Që s'janë burrë grua. Dëgjoni pak ktë klip, dhe na thoni çfarë dëgjoni ju? Dëgjoni Laurel apo dëgjoni Jeni? Të thotë ky burri. Ë uh, dhe na shkruani sepse duam të shikojmë po, nëse më shumë nga ju e dëgjojnë ashtu apo kështu. Edhe Almira ndi ndryshoi, herën e parë dëgjoja Jeri, pastaj dëgjoj Laurel. Laurel. Laurel. Jeri si vdekja. Po po. Laurel. Sa do doja ta dëgjoja një herë Jeni, por nuk e dëgjoj. E dëgjoj vetëm Laurel. Mo, edhe unë pra s'po ndryshoj dot. Po po. Nesër rrezik. Okej. Do ta dëgjoj unë sot gjithë masditën. E keni në Instagram të The Chive. Ma, Kam përshtypjen që nëse kërkoni për Jeni dhe Laurel në Google do të dalin nja 300.000 faqe që janë marrë me këtë çështje. Këto 4-5 ditët e fundit, ha? Wow. Të gjitha kanë nisur me Ti 11 çmenduri e maj. vërtet. Me 11 maj, sa është data sot? Ti dëgjoje Jeni dikur po. Po pastaj më ndryshoi. Ja, 5 minuta të zgjat. Kthehemi pas pak, Rag'n'Bone Man me Human tani, pra njeri edhe ti njeri si ky që këndon Human që të kënga. Pas ke tru që mund të lëviz, mund ta përpunosh. Po pra, kanë është në evolucion. Është në zhvillim e sipër. Kthehemi pas pak. Kako. Kemi me ne Altin Sulajn, kemi me ne Olta Jeni, Laurel është Gjithashtu me ne Lori Trurin, fare. Na ke çmendur fare. E, nejse mendoj se mjafton. Po. po. Një çmenduri aq për sot ajo ishte. Është një çmenduri që zgjat. Po pra. U kënaqëm apo jo? Jashtëzakonisht. Mrekulli. Tani e ka radhën Jeri, miq të dashur, e cila gjithmonë zgjedh ca gjëra shumë pikante për të na treguar këtu në klubin e mëngjesit. Çfarë kemi nga ti Jeri sot? Atëherë do ju prezantoj me një kompani daneze, quhet Organic Basics dhe ka Organic krijuar Basics po? Po. Shumë mirë. Ka krijuar mbathje dhe jo vetëm. Prit. që mund të mbahen veshur me javë të tëra pa i larë. Oh, kjo dhe foto tek faqja. Çfarë thua? Jo, nuk, jo, s'është ideja që vetë mm. lahen, por më lër ta shpjegoj. Kanë krijuar mbathje çorape dhe bluza që janë bërë nga materiale të ricikluara dhe kanë në përmbajtje të tyre pluhur uh, argjendi dhe me sa duket uh, pluhuri i argjendit është ai që bën po them bën riciklimin e aromave. E imagjinoni? Jo, domethënë uh, largon aromat e pakëndshme që mund të krijohen. Dhe sjell aromat e këndshme. Dhe gjithashtu vret bakteret dhe kërpudhat që mund të krijohen 99.9%. Kjo është hera e parë në fakt sepse vetë Organic Basics është krijuar si kompani në vitin 2017 pikërisht duke krijuar veshje të riciklueshme, Por këtë herë ka sjellë uh, pikërisht këtë gjë. Po shojmë edhe në website-in e kësaj faqe ndoshta gjejmë ndonjë gjë që na pëlqen, Jeri. 99.9% të uh, vret baktere dhe kjo është hera e parë që realizohet një veshje e tillë dhe është fantastike, e kanë quajtur Silver Tech 2.0. Ja pra kush. Produktet Silver Tech 2.0. Altin, brekë që s'ke nevojë t'i lash mor zotri. Për javë të tëra tani uh, ideja është për të kursyer, e para për të mbrojtur ambientin dhe e dyta për të kursyer. Mbron ambientin nga uji. Po. Më nuk harxhon energjia gjithashtu. Nuk harxhon ujin, po. Ujë, sapun. Mhm. Sepse brekët lahen vetë është është një gjë e mrekullueshme. Do të brekët lahen vetë janë të vetëpastrueshme pra. Po, kjo është ideja. Je gjithmonë kështu me brekë të lara. Është një është një favor. Apo jo, është një mirë. Po. Shumë të donte. Duhet provuar. Në fakt ka pasur Cilat janë alternativat? Kanë pasur njerëz që i kanë përdorur të brendshme të tilla dhe kanë thënë që mund të rezistojnë deri në një muaj pa u larë. Wow. Por për njerëzit që duan t'i lajnë është ok, mund t'i lani siç lani dhe rrobat e tjera, nuk ka asnjë lloj problemi. Dhe Silver Tech Boxer për burra që ka dy palë mbathje, pra janë 64 dollar, ndërkohë për femrat kushtojnë 56 dollar. Po, Këto e vrasin eh, vrasin bakteret, pra janë po, eh, mbathje që vrasin. Në 99.9% eh, herën e parë ata e kanë, po them, kanë nxjerrë koleksionin e tyre të parë në 2017, por nuk kishin arritur deri në këtë, po them, përqindje kaq të lartë të eliminimit të baktereve nga veshjet. Pra. Kjo do të thotë se po shikoja atë çunin që kanë nxjerrë si model atje, ai mm -hmm. me mhm. jetë aktive duke vrapuar jo me biçikletë, jo andej, do të thotë që Mund të ndodhë edhe që të ketë domethënë kështu djersitje gjëra, por por siç sugjerojnë ata, nuk ka mhm. nevojë t'i lash sepse është teknologjia që i bën i mban të pastra dhe ngordh bakteret për ty. Po në fakt ka mhm. një gjë më që kam vetëm këtë hall që mos njerëzit mësohen keq. E kam në zakonet e këqija që mund të bëhemi pak dembela. Që ti s'i heq më, e kupton? Po mund të bëhemi dembela. Edhe me pak brekë ato që janë kështu me me teknologji argjendi, edhe edhe pastaj harron, ë. Kafja nga si është? Në çaj. Po, Ideja po. është për të përdorur vetëm këtë lloj produkti. Në këtë formë. E lidh jetën me këtë, domethënë, po. Po. Ja mos veshësh më brekë. Për një kohë shumë të gjatë. Sa lek shkon. Edhe kjo është problem i se. Ta thash për Lorin. Ka nevojë robi herë pas here. E ke parasysh? Absolutisht po, unë nuk e di nëse do t'i provoja. Ose mund t'i provoja, po do t'i laja normalisht po dhe jo t'i mbaja me javë. Ja, s'e mbaj mend sa lek kishin se ka rëndë. Për dy palë për meshkujt 64 dollar, kurse për femrat 56 dollar. Duke konsideruar gjithë ujin që do kursesh Lori. Jo, unë konsideroj gjithë ujin. Plus kohën që s'ke nevojë të ndrohesh. Unë ble ble me 64 dollar, unë ble një kolit modhe me brekë edhe i bëj njëpërdorimshe, nuk pyes. E kuptoj që ashtu. Po nuk do të sugjeroja këto njëpërdorimshe. E para se kanë janë brekë shumë të këqija këto shumë të lira. Mhm. Po. Edhe në qofshin në Nuk janë higjienike. Dhe të Kurse ato të mirat shkojnë shkojnë më shtrenjtë ato. Ka afër aty çmim mirë, kështu që jo, po futi 10 herë më shumë edhe më kështu që s'i lan më kurrë. Shumë interesante, faleminderit Jeni. Sa zgjesh sa është asnjë sa zgjinjen. As nuk zënë vend dot. Kthehemi pas pak zonja zotërinj.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 Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithë ora është tani 9:15 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin Oltën edhe Lorin, bashkë me ne këtu në studio është edhe Këngëtari i ri Klint Çollaku. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Tani më trego pak uh, unë tani sapo e mora vesh që ti dje je ngjitur në skenë bashkë me divat. Uh -huh. U ngjitën shumë të tjerë veç atyre të katërtave? Apo ishe jo, ti vetëm person? Jo. Vetëm ti. Kishe një shoqërim. Çfarë çfarë çfarë bëre? Unë këndova me Besën këngën 1 2 3 që ka me Flori Mumajesin. Okej, okay, mm -hmm. kështu që ti ishe Flori, si thua. Po. Për uh, mbrëmjen dje. këpucë të mëdha të Florit, po? Për të mbushur ndonjëherë. Po më trego pak ë uh, Klint. Sapo ke nxjerrë një këngë të re, po. cilën do ta dëgjojmë në fund të kësaj bisede dhe do do ta shijojmë si titullohet ajo. Gënjej. Gënjej. Trego pak për ë uh, është një këngë ndryshe nga ato që kam bërë më parë, ndryshe nga kënga e parë, domethënë është ritmike, është verore, është akoma më shumë moderne, edhe Që në momentin e parë më ka pëlqyer shumë, kështu që kam me shumë qejf këtë projekt. Kështu që kjo ishte një bashkëpunim me Marcel Gungën si kompozitor dhe po, Two Step, step që ka si, bërë po, si tekstshkrues. Që ka bërë tekstin. Për çfarë flet kjo kënga? Atëherë kjo kënga, ëm um, tani që nga titulli dikush domethënë që aty thot nesër po, pra, po? nesër un do gënjej thot domethënë nesër do hiqem sikur nuk njoh domethënë nuk më intereson ah, okay. se ça ndodhi kupton E kuptova, domethënë, është ajo po, ideja pra. që ti bën si i painteresuar edhe injorimi është si thua në një farë mënyre edhe një po. lloj kështu. Po. Që në fakt do të thotë se ti je shpirtërisht i investuar te kjo vajzë apo jo. Ky personi ti dhe ti bën kot sikur. Se aty e ke mendjen apo jo? Varet, domethënë, varet si e marrin njerëzit, mm -hmm. secili mund ta interpretoj si do vetë, domethënë. Sigurisht. Mm -hmm. E kjo është edhe e mira e këngëve se pa. ato bëhen këngët e atyre që i dëgjojnë dhe i këndojnë pastaj. më vonë. Po për ty është fillimi i një karriere e cila po. premton që të jetë e suksesshme dhe e gjatë. ë uh, dhe që nisi me The Voice. Mhm. Mm Ky ishte prezantimi yt i parë në, po themi, në fakt, i madh. Publik, po. Mm -hmm. I madh, se un kam qenë te gjeniu i vogël. Mm -hmm. Kur kam qenë më i vogël edhe ideja është pata një periudhë pauze, ndoqa shkollën dhe pastaj vendosa të marr pjesë në Voice. Kur fillon vetë të të, të ndjesh dhe më pas uh, mora guximin që të merrja pjesë te Gjeniu, edhe aty dola në finale. Mhm. Mm uh, dhe pastaj mora pjesë te Voice, që ishte një eksperiencë e paharrueshme. Kjo dhe ishte pastaj te kënga magjike, sepse unë mbaj mend. Dhe pastaj te po. kënga magjike pastaj nuk është më në garë, aty ah, është. Po. Okej, okay, ajo është garë, por është garë, por është bashkë me profesionistët e po, tjerë dhe edhe këngëtarët vjen si një stad Sa më lart, më trego pak për eh, këngën magjike, më fal për eh, për The Voice. Më the që është një eksperiencë e paharrueshme ti ishe në skuadrën e Albanit. E Albanit po. Dhe edhe ti një vokal mashkull, po themi siç Albani është. Ëh, mm -hmm. uh, është kjo diçka që ndihmon për të mësuar për teknikën për sa mund të po, mësosh nga një tjetër. Jo. Shiko, unë e preferoj shumë stilin e Albanit. Prandaj zgjodha Albanin edhe Është kam përshtypjen unë momentalisht këngëtari më i mm -hmm. më i pëlqyer edhe po, po, po. në Shqipëri. Edhe zgjodha stilin e tij, se më pëlqen shumë, edhe prandaj për ajo kohë që kalova në Voice ishte akoma më e bukur për mm -hmm. mua. Se sinqerisht kam qenë fans i Albanit gjithmonë, po s'e kam pas mundësinë, domethënë të shkoj tek koncertet, gjithmonë dilte diçka nuk shkoja. Edhe më pas mbas Voice. Është sikur gënjej, sikur. Po, më realizua një, një një super ëndër, domethënë që mbas Voice-it unë këndova te koncerti i Albanit në Prishtinë. Uh, që kjo është një lloj, po, po themi, respekti që ai të bën Një mbështetje shumë e madhe Edhe para Nuk e di, ishin gati 20000 veta, domethënë ishte shumë shumë bukur, emocion shumë i madh, kështu që patjetër ndihem shumë mirënjohës. Po çfarë është është e gjitha qejf kur del para 20000 vetëve se ma merr po të isha unë, e kam provuar me me 3000 veta po themi dhe fillojnë të dridhen gjunjët. Kështu që 20000 veta është dridhen gjunjët. Nuk e di para se dilja në skenë kisha shumë emocione, por uh, publiku i Prishtinës ishte fantastik. edhe më kanë mbështet shumë që në momentin që dola në skenë dhe filluan të këndonin këngët me mua dhe aty m'iku çdo emocion pastaj nuk është se okay. nuk pata më emocione. Çfarë është që që ndryshon në jetën e një djali? Sa vjeç je ti tani? 19. 19. Shumë mirë. Ë uh, kur fillon edhe njerëzit të njohin, vajzat të mhm. njohin, mm -hmm. uh, fama domethënë të prin pastaj plus që ju s'e keni famën kot. Se ka që e ka famën kot, po kur je kur je një talent, kur ke zërin, kur ke muzikën, ke se ku mbështetesh, është e justifikuar. Kështu që po ça ndryshon? Ça ndryshon? Atëherë varet, unë mendoj se mund të kemi ca ku di unë në shkollë për shembull, mm -hmm. kemi mhm. ca tolerime më shumë se të tjerët. Ku jeni në se... cilën që Unë jam te Universiteti Evropian. Okej, okay, që ta dinë të gjithë domethënë. Po bravo. Ka tolerime për talent. Ka tolerime për mua. Çfarë po studion? Unë studioj menaxhim biznesi. Okej. Okay. Mm. Uh, të menaxhosh kam përshtypjen vetveten. Po, në, edhe në edhe kam menduar, por që e kam zgjedh shkollën, domethënë pasi thashë do bëj diçka që nuk ma ka marrë mendja ta bëj. Mm -hmm. Se më mhm. dolën shumë degë, domethënë. Mm -hmm. Po informatikë nuk kisha ndërmend të shkoja. Pse jo? Ja? Sepse nuk kam shumë vullnet për studim. Me autotune, nuk je mirë me autotune. Jo, jo. Nuk kam shumë vullnet, kështu që më mirë thashë, po zgjedh menaxhim biznesi edhe nuk e nuk e prisja që të pëlqente kaq shumë sa më pëlqen po, tani. Po, pastaj shikoj kush bën biznes në Shqipëri sot. Po, Është pra. në kollaj. S'ka nevojë. Kokcepsha. Mund ta bësh ti. Pse jo, është po gjithsesi muzika mbetet njëra nga gjërat më të rëndësishme në po, atë. Edhe një karrierë premtuese, se sigurisht shkolla është e rëndësishme. Po. Ë uh, profesioni e gjitha këto gjëra, por por fare mirë muzika mund të jetë uh, një mënyrë për të jetuar, një mënyrë mjaft e mirë për të jetuar mm -hmm. kur e zhvillon edhe i përkushtohesh. Po. Sigurisht që ka sakrificat e veta ma merr mendja, pasiguritë e saj, por uh, por mund të jetë një investim mjaft i mirë për ta. Unë që tani kam filluar, domethënë, u bë shumë kohë që nuk marr më lekë nga shtëpia, sepse këndoj, domethënë, nëpër live gjëra të tilla, por që prapëseprapë Po sikur mos të jenë të shtëpisë, s'do jetoja unë dot veç me muzikë, kështu që nuk e di këtë pjesë. Ma ma merr mendja se po pak nga pak sepse ti je akoma. Gradualisht. Eh, po, mm, po. Është në hapat e parë. Vjen se dhe kjo kjo është gjëja Ço themi në ty? Ne më shish kemi kemi. Është shumë i talentuar, po, vërtet unë jam befasuar në fakt kur e kam dëgjuar. Faleminderit shumë. Shumë komplimente. Faleminderit. Jerit i ngeli goja. Domethënë por por ja, unë do do të bëj një pyetje tjetër tani, se ne jemi po. kemi uh, prej uh, Prej disa kohësh këtu në klubin e mëngjesit që po zihemi. Lidhur me çfarë dëgjojmë këtu. Okej. Okay. Çfarë dëgjojmë? Kjo është pyetja, domethënë. Çfarë dëgjon ti? Është nuk është domethënë nuk ka gabim. Okej. Okay. Çfarë? Thjesht çfarë të vjen? Laurel. Laurel. Yanny. Yanny. Çe kam gjuhën. Ja pra. Ne dëgjojmë, unë dëgjoj Laurel. Ti dëgjon Yanny. Jeri dëgjon dhe Yanny tani dëgjon Laurel. Lori dëgjon Laurel se ka emrin Lori. Dhe gjysma e botës dëgjon. Dëgjoje një herë me kufje. Laurel. Ja mund të dëgjoj deri nga aty. E dëgjova një story sot të gjë. Ëh, kjo është po. Edhe Yanny dëgjoj dhe unë. Yanny dëgjon dhe ti. Ne ne dëgjojmë Laurel. Duket se ka të bëjë me rininë edhe është me moshë. Ne jemi duke u rritur akoma. Ne jemi duke u rritur pra. Zëri. Kjo është gjëja. Shumë mirë. Unë dua tani që të dëgjojmë atë këngë që që titullohet Gënjej. Kënga e re. Mhm. Kënga e re ë që vjen me muzikën nga Marseli, nga Two Step ka tekstin ti cili ka qenë roli veç sigurisht vokaleve të kësaj kënge po. Po Në këtë bashkëpunim kur ndodh kam përshtypjen që Po normal që merr nga një çikë, po. Po normal që këngëtari është ai që e vendos në fund, jep vulën kur vjen mm -hmm. demoja përfundimtare, edhe demoja fillestare. Ëh, mm -hmm. uh, kam pas e kam kthyer këngën uh, gati 3 herë sepse nuk kam pëlqyer disa gjëra. Ka ardhur demoja, mm. po themi po. përfundimtare, dhe ti po. ke thënë kjo nuk është. Nuk është, më kanë, se prapë kanë thënë duhet të bësh diçka. Je ti kshu, je nga këta njerëzit me qime domethënë? Ja, je i vështirë shumë. Po, okay, mirë, atëherë do bësh. Por sepse do, jo, duhet të jesh, realisht duhet të jesh, se po ata që po. janë nuk Po ku e ushtron veç po themi studio, se këto janë produkte mhm. që dalin këngë dalin me cikle, siç i kanë ato vetat. Del ti në live je prezent në këtë skenën e Po, po, po, të kënduar të pabeve të Jam në pabe, në pabe s'është se kam pasur. Pabe ishte fjala po. Po, ideja, po që gati çdo fundjavë jam okay. nëpër qytete të ndryshme, domethënë. Në çfarë çfarë lloj ambientesh janë këto? Ne luajmë më shumë akustik. Okay. Do me thënë, me një mm, bateri, kajon, po, po, edhe, kajon e po, edhe me kitarë akustike. Shumë, që bëhet një atmosferë më e lehtë, më... Mm. më që... Varet, do me thënë nga vendi, mund të luash edhe me tastier, piano bar, gjëra të tilla full band, mm. kam luajtur, kështu që varet. Po mirë, kjo është kënga jote e dytë. Po. Ti je në fillimet, dhe kënga e parë quhet? Mos më gjej. Mos më gjej, po që ishte te kënga magjike. Po. Mhm. Kjo është e dyta që quhet gënjej. Që do thotë repertori yt është akoma i vogël, po, po, duke po, duke u hapur. Ti kur shkon që të këndosh live, çfarë repertori, këngët e kujt, çfarë janë që të pëlqejnë që zgjedh që luan? Po varet domethënë edhe nga ambienti. Mm -hmm. Nëse jemi në një publik që do muzikë të huaj edhe më të zgjedhur, domethënë jo se muzika shqiptare s'është jo, e zgjedhur, po. se un për vete e preferoj shumë. Po që varet domethënë nga ambienti ku jemi. Ka ambiente ku këndojmë më shumë muzikë të huaj, ka mm. ambiente ku këndojmë më shumë muzikë shqiptare sepse Çfarë do ishin? Jam kurioz për uh, këngëtarët mm. edhe këngëtarët. Tek shqiptarët uh, për shembull kemi Albanin, kemi okay. Elita 5, kemi ë uh, grupin uh, Ritfolk, po. edhe Pirro Çako mm. ndonjëherë, po këto pak a shumë okay. domethënë. Nga të huajt? Të huajt. Atëherë mm, i marrim nga këto emrat pop, Klint Çollaku, këngën e tij më të re, kjo titullohet Gënjej, mundet meqë ra fjala ta dëgjoni edhe në vijimësi, është edhe pjesë e playlistës në Radio Shqip në 92 mm -hmm. FM, kështu që është aty në shoqëri të mirë me gjithë po, po. divat si siç ishte mbrëmë edhe këngëtar shumë të mirë të të këngës shqiptare. Atëherë Klint, të falenderoj. Faleminderit. Ne tani do të qëndrojmë do të dëgjojmë këngën tënde. Dhe tani A a a a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ushqimet e duhura kundër rrahjeve të shpejta të zemrës. Pijet pa kafeinë, përdorimi i stimulantëve mund të jetë një shkak i shfaqjes së takikardisë. Disa lloje medikamentesh dhe kafeina konsiderohen stimulantë. Për të eliminuar rrezikun që vjen nga takikardia, hiqni dorë nga kafeina dhe alkooli. Yndyrnat. Sëmundja e zemrës është një shkaktar dhe një faktor rreziku i rrahjeve të shpejta të zemrës. Niveli i lartë i kolesterolit dhe mbipesha mund të rrisin rrezikun e komplikacioneve si takikardia. Tregoni kujdes duke konsumuar produkte bulmeti me pak yndyrë. Kosi pa yndyrë është një burim i shkëlqyer i kalciumit dhe proteinës që ju mban të shëndetshëm. Mos konsumoni shumë ushqime të skuqura, ëmbëlsira apo biskota të paketuara që përmbajnë shumë yndyrë. Fruta dhe perime, mundohuni të hani sa më shumë të gjelbra. Konsumoni më shumë fruta, perime, produkte bulmeti pa yndyrë, proteina dhe drithëra të plota për të mbajtur tensionin e gjakut në nivele normale dhe për të ulur rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Kufizoni sasinë e kripës dhe ushqimet e paketuara gjithashtu. Më pak sheqer. Nëse vuani nga takikardia, kufizoni sasinë e sheqerit. Kur hani shumë sheqer, sidomos esëll, trupi reagon duke mbiprodhuar enzima, insulinë dhe adrenalinë. Zemra rreh më shpejt falë hormoneve të çliruara në gjak. Ekspertët thonë se mund të mos jetë e nevojshme që të hiqni dorë krejtësisht nga sheqeri, megjithatë sipas tyre është e rëndësishme të mos e teproni. It's sad but it's true I'm way too good at goodbye Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit nëntë e 47 minuta miq të dashur ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin me Altinin, Oltën edhe Lorin Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 E po shkojmë dalëngadalë drejt uh, fundit edhe të këtij programi Jeri Duke debatuar midis nesh se çfarë kemi dëgjuar atje, Laurel apo tjetra Dhe unë jam e vetmja në grup që i dëgjoj të dyja Ti bravo Por kemi edhe një censurë që ka mbetur ende e pazbërthyer miq të dashur mm -hmm. Një mister, po një mister Dëgjoni pak Duket si një projekt shkencor apo diçka e ngjashme. Është Mund të jetë, ma kthen Armandoja. Mund të jetë. Ma kthen Armandoja. Ma kthen Armandoja. E paimagjinueshme. Jo, jo, s'ka kohë që ta thotë ai e paimagjinueshme. S'ka as kohë. Jo. Jo. Jo, Olta. Ma lër edhe një herë klipin të lutem Martin. Duket si një projekt shkencor apo diçka e ngjashme. Është mund të jetë, ma kthen Armandoja. Është e pabesueshme. Jo. Është është e çmendur. Mund të jetë, por jo. Mund të jetë në një frekuencë tjetër. Maybe. Maybe. 0692070222 0692070222 për ata që arrijnë të zgjidhin zenzurën tonë në klubin e mëngjesit. Ndërkohë pak më parë kemi dëgjuar edhe këngën e ditës, mm -hmm. Ersuela fituese 122 mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Njëra nga gjërat që u kishte bërë përshtypje gazetarëve nga Euro News uh, në qytetin e Sofjes, Sofia është vendi më i dashur ku është duke u mbajtur nga sot ky summit për uh, integrimin europian të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ka liderë nga këto vende të tjerë që kanë shkuar atje, por Disa gjëra që u kanë bërë përshtypje janë edhe ë uh, si thua kujtimet naziste që shiten ende në tregjet hapura të Sofjes. Mhm. Mm medalje naziste, gjëra nga këto vjetërsirat që i ke parasysh njerëzit i mbledhin i koleksionojnë. Po. Një qytetar gjerman i cili ishte turist në në Sofje këto ditë dhe ishte intervistuar për Euronews-in thotë për mua thotë ai janë të papranueshme sepse uh, historia është e tillë, rreth asaj as do të doja që të kisha gjëra të tilla, por ka njerëz që i duan, thotë ai dhe duan t'i blejnë apo t'i tregtojnë. Në vendet e Bashkimit Evropian është e ndaluar. Tam. Po. Në disa prej vendeve të Bashkimit jo, Evropian është e ndaluar mm -hmm. që mhm. të tregtohen ë uh, këto lloj sendesh, po themi me konotacione naziste etj etj, por jo në Bullgari. Prandaj edhe kjo ka zgjuar kureshtjen e këtyre gazetarëve të Euronews-it për të parë se çfarë bëhet, por siç tregojnë ata, mbasi i kishin parë kamerat, ëh, mm -hmm. që kishin ardhur në tregun e vjeturinave atje, këta tregtarët i kishin fshehur edhe mbyllur këto medaljet uh, SS edhe naziste etj si këto. Mirë pra. Lidhja e shkurtër për sot të dashur dëgjues e shikues. Shikimi i ah, ballit ishte. I gotë i gjatë. Një ditë më shumë në klubin e mëngjesit. Ne ju urojmë një ditë të mbarë përpara. Është e enjte sot data 17 maj. 17 maj. Ora në këtë moment është 9:50 minuta e ca. Dëgjoj që Sheryl Crow do të marrë Kontrollin All I Wanna Do është titulli i kësaj kënge Ne ju lëmë me Orgesa Zaimin që do t'vijë pas pak në valët e radios Club FM kombëtare Për Music Box dhe ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike para Nga unë Blendi, Jeri, Altini Ciao, ciao, Olta dhe Lori, një ciao, ciao